bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 قليل jihad ibodatini qilishlikka Alloh bizlarni nasib etibdi. Buning uchun Alloh taologa hamdal bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni o'zini mujohidlar deb Qur'onda maqtagan toifani safiga qo'shibdi. Mana bugun islomni himoya qilib, musulmonlarni himoya qilib, mana bu jihad maydonlarida sizlar bilan iymonlashib turibmiz. Buning uchun Alloh taologa cheksiz hamdu sanolar aytamiz. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni mana bu amalimizni o'zi qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo namozni farz qildi, ro'zani farz qildi, zakotni farz qildi, hajni farz qildi. Mana shu farz qilgan ibodatlarning ichida eng buyuk ibodat jihodni farz qildi. Alloh subhanahu va taolo mana bu jihodni Qur'onda tijorat deb atadi. Ey iman keltirgan kimsalar, sizlarni alamlantiruvchi azobdan qutqarib qoladigan bir tijoratga sizlarni yo'llab qo'yaymi deb Alloh subhanahu va taolo mana bu jihodni Alloh o'zi bilan bo'ladigan tijorat deb atadi va mana bu tijoratni Alloh subhanahu va taolo sarmoyasini bu Allohga iymon keltirishlik, Rasuliga iymon keltirishlik va Alloh yo'lida moli bilan, joni bilan jihad qilishlikni mana bu tijoratni sarmoyasi deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Tijoratni biz hammamiz bilamiz. Sarmoyani qo'yasiz, keyin uni evaziga bir narsa sizga foyda keladi. Mana bu narsani hamma tushunadi. Xosatan mana bu oyat nozil bo'lgan vaqtida tijoratni arablar yaxshi tushunardi. Chunki bular Yamanga, Shomga, tijorat karvonlari qishin yozil katlanıdır. Va mana bu tijorat qiyomat kunigacha hamma insonlar biladiki, bu tijorat ya'ni sarmoyani qo'yasizda va bu sarmoyani qo'yib nima qilasiz? Mana bundan foyda ko'rasiz. Mana buni Alloh subhanahu va taolo tijorat deb atagan cihatını sarmoyasini ikkita qo'ydi. Bu mol va jon. ve va inanı Mana bu Alloh yo'lida qurbon qilib jihad qilsanglar, mana bu tijorat barpo bo'ladi dedi Alloh subhanahu va taolo. Vaholanki mana bu sarmoyani ham Alloh o'zi bergan edi. Molni ham o'zi bergan, jonni ham o'zi bergan. O'zi bergan molni, o'zi bergan jonni bizdan sotib olyapti Alloh taolo evaziga nima jannat. Allah subhanahu wa ta'ala Tavba surasida marhamat qilgandiki, Allah ishtara minal mu'minin anfusahum va amwalahum bi anna lahumul janna. Albatta Allah mu'minlerden ularni jonlarini ve mollarini cennetli evaziga sotib oldi degandi. Bu yerda ham sotib oldi kalimasi ishlatilyapti. Sotib oluvchi kim? Alloh. Sotuvchi kim? Mu'min Ve halen ki bu canem, bu malliyem Allah Alloh bergandi. Mana bu bizga berilgan ruh, bizga berilgan jonni egasi biz emas, Alloh. Shu zot bizdan mana shu o'zi bergan molni va jonni jannatni evaziga sotib olyapti. Ya'ni jannatni sarmoyasi, hur aynlarni mahri nima ekan bizdan talab qilinayotgan molimiz bo'lsa mol, jonimiz bo'lsa jon. Boshqa narsa emas. Vaholanki Dunyodagi oddiy bir ayolga uylanaman desangiz ham ma'lum bir miqdorda unga mol sarflaysiz. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo o'zi 72 ta hur ayinga uylantiraman degan ana shu jannatdagi hurlarni mahri deb bizdan jonimizni talab qilyapti. Ana shu bizni tanamizdagi nechta litr qon, boshqa narsa emas. Alloh taolo aytayaptiki, Allohga iymon keltirasizlar, Rasuliga iymon keltirasizlar va Allohning yo'lida molinglar va joninglar bilan jihad qilasizlar. Agar bilsanglar, mana shu narsa sizlar uchun eng yaxshi narsadir. Sizlar uchun yaxshi narsa shudur. Alloh taolo ki mana bu jihodni farz qildi, marhamat qilgandiki kutiba alaykumul qitalu va huwa kurhun lakum va asa an takrahu shay'an va huwa khayrun lakum. sizlarga jihad qilishlik, qitol qilishlik, kofirlar bilan urushlik farz qilindi, lekin bu sizlar nafsingizga yoqmaydi. Sizlar nafsingizga yoqmayotgan bu narsa shoyat sizlar uchun yaxshiroqdir. Sizlar o'zingizga yaxshi bo'lgan narsani yomon ko'ryapsizlar. O'zingizlarga yomon bo'lgan narsani yaxshi ko'ryapsizlar. Sizlar bilmaysizlar, Alloh biladi. Alloh guvohlik beryaptiki, mana shu narsa Allohning yo'lida iymondan keyin kofirlar bilan mol va jon bilan jihad qilishlikni Alloh taolo xayr dedi. Mana shu narsa yaxshi dedi. Hop, mana bu tijoratni qilish bilan bizlarga nima va'da qilindi? Yaghfir lakum zunubakum. Agar sizlar shu jihadni qilsanglar, gunohlaringizdan mag'firat bo'ladi. Birinchi bizlarga mukofot gunohlardan poklanasizlar. Bu gunohlardan poklanishlik faqat shahidlarga emas, balki jihad maydoniga qadam qo'ygan, jihad maydonida kofirlarga qarshi urushayotgan, jihad maydonida hatto musulmonlarning qorasini ko'paytirib turgan kishilarning gunohi mag'firat bo'ladi. Gunohlari kechiriladi. Agar ularga shahodat nasib qilsa, bir qatra o'sha birinchi qatra qoni yerga tushmasdan turib uni gunohlari mag'firat bo'lib ketadi. Va yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. va sizlarni ostilaridan anhorlar oqib o'tadigan jannatlarga olib kiradi Alloh taolo. Va bundan tashqari Adin jannatidagi eng pokiza hovli qasrlarga Alloh taolo sizlarni olib kiradi. Va bu eng katta yutuqdir. Dunyo imtihonidagi eng katta yutuq mana shudur deb Alloh taolo marhamat qildi. Demak, mana bu jihodni biz qiladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bizlarning gunohlarimizni mag'firat qiladi. va ostilaridan anhorlar oqib o'tadigan jannatlarga olib kiradi. Va adn jannatlardagi pokiza o'rinlarga olib kiradi. Va Alloh subhanahu va taolo mana bu qilib qilingan tijoratni, mana bu qilingan amalni eng katta imtihon hovlisida yutdi dedi. Bu Alloh taolaning guvohligi. Va Alloh subhanahu va taolo bundan tashqari yana bir narsani bizlarga xabarni berdi. Va ukhra tuhibbunaha nasrun minallohi va fathun qarib va bashshiril mu'minin. Mana bu gunohlar mag'firat qilinishligi, alamlantiruvchi azobdan najot topishinglar va sizlarni adin jannatlarga ostidan anhorlar oqib o'tadigan jannatlarga kirishdan tashqari yana bitta sizlar uchun suyumli bo'lgan narsa bor. U ham bo'lsa Allohning nusrati va tezda keladigan, yaqinda keladigan nima? Fath va nusratni sizlar yaxshi ko'rasizlar. Ya'ni buni ham Alloh taolosi sizlarga beradi. Va bashshiril mu'minin, mu'minlarga bashorat berib qo'ying deb Alloh taolo marhamat qildi. Mu'min kishi mana bu oyatni eshitish bilan xursand bo'ladi. Oxirati ham obod, dunyoda tirik qolsa ham unga nima Allohning g'alabasi bor. Shuning uchun mana bu oyatdagi Alloh subhanahu va taolo va'da qilgan narsalar haq va'dalar bo'ladi. Bu va'dalarni faqat mu'minlar tasdiqlaydi. Mu'minlar tasdiqlaydi. Shuning uchun birodarlar, avval bu jihatni qilib yurgan birodarlar va yangi bu jihatga qadam qo'yayotgan birodarlarga muborak bo'lsin deymizki, mana bu tijoratni Robbina bilan qilyapsizlar. Mana bu Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan tijorat. Innalloha ashtara minal mu'minin anfusahum va amwalahum bi anna lahumul janna. يقاتلون fi سبيل الله فيقتلون ويقتلون الله mu'minlarni jonlarini va mollarini jannatni evaziga sotib oldi. Mana bu sotiladigan tijoratni Alloh sotib olyapti, sotiyapkan banda, ya'ni qul o'zini hojasiga sotiyapti. Uni evaziga Alloh taolo jannat beryapti. Mana bu jannatni qo'lga kiritaman degan mu'minlarning vazifasi nima? Mana bu ibodat Alloh yo'lidagi jihad. Kofirlar bilan urushishadi, kofirlarni qatl qilishadi va o'zlari ham shu yo'lda shahid bo'lishadi. Mana bu amallarni qilgan kishilarga Alloh taolo jannatni va'da qildi. Va'dan alayhi haqqan fit Tavrot val Injil val Qur'on. Va mana bu va'da bularni jannatga olib kirishlik va'dasini Alloh taolo 3 ta kitobda o'zi va'da qilib qo'ydi. Bu Taurat Musa alayhisalomga nozil bo'lgan, bu Injil Isa alayhisalomga nozil bo'lgan, bu Qur'on Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan uchta samoviy kitobda Alloh taolo yozib qo'ydiki, o'zini mujohidlariga, o'zini mu'min bandalariga agar ular jonlarini va mollarini berib jihad qilishadigan bo'lsa, Alloh taolo jannatni berishligini mana shu uchta kitobda Alloh taolo bitib qo'ydi. وَمَنْ أَوْفَى بِأَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ Allohdan ham o'zini ahdiga vafodorroq zot bormi? Albatta yo'q. Fastabshiru. Mana bu qilgan tijoratingiz bilan xursand bo'linglar. Bi lezi bay'atum bih. Sotgan narsalarni. Mana bu matoinani sotilgani bile bilan xursand ki Alloh taolo buni sotib oldi. Buni evaziga jannatni beradi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning haq va'dasi birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytdilarki, Alloh taolo jannatda 100 ta darajani faqat mujohidlar uchun tayyorlab qo'ydilar. Bu jannatdagi 100 ta darajat har bir darajani o'rtasidagi masofa osmon yerchalik keladigan masofa dedilar. Bu faqat mujohidlarga tayyorlab qo'yilgan. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarini hadislarda va'da qildilar. Shuning uchun mana bu ibodat birodarlar muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo mana bu amalimizni qabul qilsin. Chunki Hasan al-Basri rahimahulloh aytganlarki, jannatga eng yaqin yo'l bu jihad amal dedilar. Shuning uchun bu jihad yo'liga Alloh taolo hammani hidoyat qilmaydi, birodarlar. Alloh o'zi tanlab, tanlab hidoyat qiladi. Alloh bizlarni uchun Allohga hamd aytaylik. Allohdan mana bu ibodatimizni qabul qilishlik g'amida bo'laylik. Va mana bu amalimizni Alloh taolo bizlarga ixlossiz nasib etishligini so'raylik. Chunki hamma amalni birodarlar qabul bo'lish sharti ikkita. Birinchisi ixlos bilan bo'lish kerak. Xolis Alloh uchun bo'lish kerak. Xolis Alloh uchun. Ikkinchisi shariatga muvofiq bo'lish kerak. Sunnatga muvofiq bo'lish kerak. Mana bu ikkita sifat topilgan katta va kichik amal. Oz va yoki ko'p amal Alloh qabul qiladi. Agar bittasi bo'lsa, bittasi bo'lmasa Alloh taolo qabul qilmaydi. Ixlos bo'lsa-yu, shariatga muvofiq bo'lmasa-u, uni ham qabul qilmaydi. shariatga muvofiq bo'lsa-yu, niyat riyo bo'ladigan bo'lsa, niyat xolis bo'lmaydigan bo'lsa, jahannamga 100 tadan birinchi kiradigan bu riyokor shahid bo'ladi. U Alloh uchun jihad qilmagan. Nom chiqarishlik uchun, obro' ottirishlik uchun, odamlarning maqtovini eshitishlik uchun jihad qilgan edi. Mana buni Alloh taolo qiyomat kuni burni bilan yerga ishqab, birinchi jahannamga uloqtiradi Alloh taolo asrasin. Shuning uchun birodarlar, namoz o'qisak ham birinchi niyat qilamiz, xolis bo'lish uchun. Roza tutsak ham niyat qilamiz. Haj qilsak ham niyat qilamiz. Mana bu jihodda ham niyatimizni o'nglab olaylik birodarlar. Xolis bo'lsin, boshqa narsa kirmasin. Boshqa narsa kirmasin. Xo'p, mana endi dushmanga biz juda yaqin joyda turibmiz. juda ham qisqa muddatda u tarafda dushman turibdi. U dushman kim? U dushman Alloh va rasuliga dushmanlik qilgan dushman u. Bu dushman bitta-bitta islomiy imorat bo'lgan Afg'onistondagi islomiy imoratni yiqitishlik uchun Amerikaga birinchi joy bergan davlat. Birinchi bo'lib musulmonlarni minglab minglab arab va ajam muhojirlarni ushlab Amerikaga sotgan murtad hukumat bu hukumat. Bu hukumat ulamolarni qatlom qilgan hukumat. Bu hukumat Nol masjiddagi muslima opa singillarimiz Qur'onni yodlab o'tirganlarning ustiga bostirib kirgan armiya bu. Ularni qatlom qilgan. Ularni hatto nomisiga qo'l uzatgan bu hukumat. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilgandiki, ya ayyuhallazina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal fikum ghilza. Ey iymon keltirgan mu'minlar, sizlarga eng yaqin bo'lgan kofirlarga qarshi jihad qilinglar. Ularni qatl qilinglar va ular sizlardagi shiddatni ko'rib qo'ysin. Ular sizlardan faqat qattiq qo'lligini, rahm shafqat yo'qligini ko'rib qo'ysin ular sizlardan. Ya'ni sizlarga eng yaqin bo'lgan, biz uchun bugun eng yaqin bo'lib turgan kofir shu. Amerikani rozi qilaman, Yahudni rozi qilaman deb turib, musulmonlarning ustiga mana shuncha kulfatni solgan bu davlat bu. Allohga hamdlar bo'lsin, shuncha qilingan qurbonlik bilan bugun inqilob Islomobod, ya'ni poytaxtni alhamdulillah yaqiniga yetib bordi. Bu dushman alhamdulillah juda ham o'zini tug'yonida Allohga hamdar bo'lsin, shuncha berilgan qurbonlik bilan Allohga hamdar bo'lsin, Alloh taolo bu hukumatni tagiga so'k etkizgan. Faqat bizdan g'ayrat kerak. Faqat bizdan Allohning buyruqlariga ijobat kerak. Faqat bizdan Allohga kishilar turib yig'lashlik kerak. Chunki g'alabani asosiy sabablardan bittasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Badr kuni kechasi bilan nima qildilar? Yig'lab chiqdilar. Alloh taolaga duo qilib chiqdilar. Allohga iltijo qildilar. O'zlarini ojizliklarini, noto'g'riliklarni Alloh taolaga shikoyat qilib Allohdan yordam so'radilar. va Alloh subhanahu va taolo o'zini payg'ambarini bu yig'lab qilgan duolariga ijobat qildi. 5000 maloikani Jibril alayhisalom boshchiligida Badr maydonidagi 314 ta musulmonga yordam berishlik uchun Alloh taolo tushirdi. G'alabani asosi u kuni musulmonlar Allohga ojizlik qilishdi. Va Alloh taolo ularga o'zi kuch-quvvat berdi, yordam berdi. Qadamlarini mustahkam qilib qo'ydi. Ro'paralarda turgan dan ortiq mustahkam qurollangan lashkarni Alloh taolo mag'lub qilib berdi. Lekin Uhud kunidagi mag'lubiyatni sababi boshqa narsa edi. Bu bo'lsa Rasuliga bo'lgan itoatsizlik edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir guruh merganlarni, kamonchilarni tog'ni ustiga qo'yib qo'ygandilar. Aytgandilarki, agar biz g'alaba qilsak ham, mag'lub bo'lsak ham sizlar tog'dan tushmaysizlar. Agar ko'rsanglarki, bizni go'shtlarimizni qushlar ko'tarib ketyapti, yeb. meni buyrug'im kelmagungacha tog'dan tushmaslar degandilar. Lekin jangga avvalda g'alabani ko'rgan bu mu'minlarni shayton yo'ldan urgan edi. 50 ta turgan mana bu merganni 40 tasi pastga tushib ketishgandi. Itoatsizlik qilib qo'yishgan edi. Mana bu gunoh sababligidan avvalda g'alaba oxiriga borib mag'lubiyatga aylanib qolgan edi. Hop Xandaq g'azvasi kuni 40 kun davom etgan mana bu eng sovuq mavsumda bo'lgan jangda musulmonlar o'zlarini Allohga bo'lgan ojizliklarini, o'zlarini Alloh va Rasuliga bo'lgan itoatlarini ko'rsatishdi. Alloh subhanahu va taolo o'zining tomonidan farishtalarni va shamollarni yuborib turib, dushmanlarni mag'lub qilib tashladi. Mag'lub qilib tashladi. Hatto ochlik, hatto shunchalik sovuq, shuncha qo'rquv, hatto qorinlariga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham ikkitadan toshni bog'lab olgandilar. Alloh taolo bunda ham g'alaba berdi. Lekin Hunayn kuni Hunayn kuni bir necha kishini og'zidan g'ururlanishlik chiqib qoldi. Oho, biz shuncha kuchimiz ko'p, bizni hech kim mag'lub qila olmaydi degan g'urur keldi-da, nima? G'alaba mag'lubiyatga aylandi. Mag'lubiyatga aylandi. Jang maydonida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turgandilar. Buyuk sahobalar bor edi. Bu Makka fathidan keyin bo'lgandi Hunayn. Faqat bir necha kishi nima qildi? G'ururlandi. Oho, bizning kuchimiz ko'p dedi. Shu bilan Alloh taolo o'zining g'alabasini olib qo'ydi. Mana bu Qur'onda kelgan bizga xabar. Mana bu hadislarda kelgan xabar. Buni nimaga Alloh taolo bizga xabar berdi? Biz bundan dars olishimiz uchun. Demak, Alloh subhanahu va taolo Badr kunida malaikalarni nozil qilgan vaqtida marhamat qilgandiki, "Va man nasru illa min indillah." Nasr nusrat faqat Allohning huzuridan degan. farishtalarning tushishi bu g'alabani olib kelgan emas edi. Bu farishtalar faqat mu'minlarni xursand qilishlik uchun, kofirlarni qo'rqitishlik uchun Alloh taolani nozil qilgandi. Alloh subhanahu va taolo g'alabani, nusratni faqat va faqat o'ziga nisbat berdi. O'zini huzuridan ekanligini Alloh taolo xabarini berdi. Hatto payg'ambarning maydonda turishligi foyda qilmadi Uhud kuni birodarlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni himoyalarini Alloh taolo o'zining zimmasiga olgan edi. Lekin mana bu maydondagi parishtalarni bo'lishligi ham foyda bermadi. Chunki nusrat, g'alaba va mag'lubiyat Allohning o'zidan. Shuning uchun biz Robbimiz bilan aloqamizni yaxshi qilishimiz kerak. Robbimizga iltijo qilib so'rashimiz kerak. Ya Alloh, sen bizlarga bu jihatda nasib etding. Biz seni diningni oliy qilmoqchimiz, o'zimizni qavmimiz emas. o'zimizni tilimizni oliy qilmoqchi emasmiz. Seni oyoq osti bo'lib turgan bu Qur'oningni, seni oyoq osti bo'lib turgan bu tavhid bayrog'ingni oliy qilmoqchimiz. Seni mulking bo'lgan yer yuzini hammasiga islomiy xilofat o'rnatmoqchimiz. Yo Alloh, bizlar niyatimizni isloh qilgin, bizlarga o'zing yordam bergin deb Allohga iltijo qilishimiz kerak, birodarlar. Allohga iltijo qilishimiz kerak. Alloh bilan aloqamizni yaxshilashimiz kerak, birodarlar. Oralarimizda biror kishi g'ururlanib qolsa, mutakabbirlik qilib qo'ysa, "Hey birodar, Allohdan qo'rqaylik." deb turib birodarimizga nasihat qilaylik. Shuning uchun ham biz mana bu ibodatga Alloh taoloning fazli bilangina musharraf bo'ldik, birodarlar. Alloh bizga nasib qildi. Hammaga nasib qilmagan bu narsa. Million million musulmonlarning ichidan bizni sizni tanlab olgan. Buni tanlashini Alloh taolo o'zi tanlagan. Endi Allohdan duo qilaylik, Alloh qabul qilsin. Mu'min kishi mana namoz o'qib olamiz birodarlar. Namoz o'qib bo'lib baq, salom berishi bilan Estağfirullah, Estağfirullah, astag'firulloh deb 3 marotaba aytamiz. Bu sunnat bu. Namozni o'qib bo'lib istig'for aytamiz. Ibodatdan chiqib istig'for aytamiz. Alloh Teala Qur'onda nebi, nebiler bilan payg'ambarlar bilan ribbiyullar jihad qilganligini maqtab turib, bularni duosi shundan iborat ediki, Robbana g'fir lana zunubana va israfana fi amrina va sabbit aqdamana va ansurna alal qawmil kafirin. Ey bizni Parvardigorimiz, bizlarni gunohlarimizni kechirgin. Jihad qilib bo'lishgan, shahid berishgan, qurbonlik berishgan, ularni duosi mana bundan iborat. Robbana g'firlana zunubana. Ey Alloh bizlarni gunohlarimizni mag'firat qilgin. va isrofana fi amrina va ishlarimizni qilishda haddimizdan oshgan bo'lsak, o'zing kechirgin. Tajovuz qilib bo'lsak, haddimizdan o'zing kechirgin va bizni qadamlarimizni sobit qadam qilgin va bizlarni kofir kimsalarning ustidan g'olib qilgin deb duo qilishardi. Mana bu duoni qilishimiz kerak. Va bizni jihodimiz kofirlarning jangidan farqli bo'lish kerak. Kofirlar dunyo uchun urushyapti. Kofirlar hukumatini saqlab qolishlik uchun urushyapti. Kofirlar mulkini kengaytirishlik uchun urushyapti. Kofirlar mana bu yer yuzidagi boyliklarni qo'lga kiritishlik uchun urushyapti. Bizi jihadimiz i'loi kalimatulloh bo'lish kerak. Faqat Allohning kalimasini oliy qilishlik uchun. Bir yer yerimizni kengaytirsak yoki bir tilla javohirimiz ko'paysa emas, balki Allohni rozi qilishlik uchun bo'lish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan haqiqiy jihad qaysi deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Allohning kalimasini oliy qilishlik uchun bo'lgan jihad bu haqiqiy jihad dedilar. Bunga bir misol Abdulloh ibn Huzafata sahbi radhiyallohu anhu bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni elchilari bo'lgan katta-katta podsholarning oldiga maktublarni olib borgan. Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin Rumliklarning qo'liga asir tushib qoldilar. Umar ibn Xattob vaqtiga bo'lgan jangda rumliklarni qo'liga asir bo'lib tushib qolgan vaqtlarda aytdi bu podsho: "Ey Abdulloh, Muhammadni dinni tark qilgin, mulkimga seni shirik qilaman. Yarim mulkimni beraman." Yarim mulkimni beraman, mulkimga shirik bo'lasan. Shunda Abdulloh aytdilarki: "Ey Rum podshosi, sen mulkingni yarmini va'da qilyapsan. Agar hammasini bersang, unga qo'shib arablarning mulkini ham bersang, bir lahza ham men dinimdan yuz o'girmayman. Bir lahza ham men dinimdan orqa qaytmayman. Shunda podsho aytdiki, bo'lmasam men seni o'ldiraman dedi. Bu kishi aytdiki, biz seni mulkingga mana shu Allohning yo'lida o'lishlik uchun, qatl bo'lishlik uchun kelganmiz. Sen meni qo'rqita olmaysan bilan. Bularga Rum o'sha vaqtida xuddi Amerika birodarlar. o'zini mulkini yarmini beraman deyapti. U kishi aytayaptiki, hammasini bergin. Unga qo'shib arablarning mulkini ham bergin. Men dinimdan orqa qaytmayman. Mana bu iymon edi birodarlar ularda. Allohdan mana bu iymonni so'rashimiz kerak. Sahobalarning da'vati nima edi? Musulmon bugun qaytib ketamiz orqaga. Podsholarga shu da'vat qil. Musulmon bugun biz seni yeringni so'rab kelganimiz yo'q. Yeringga hokim bo'lamiz deb kelganimiz yo'q. Biz Allohning mulkiga, Allohning qonunini o'rnatgani keldik. Qullarni qulga, bandalarni bandalarga bo'lgan ibodatdan yagona Allohning ibodatiga olib chiqishlik uchun biz kelganmiz. Islomni qabul qilgin, biz sen bilan jang qilmaymiz. Shuning uchun cihadımız, braderler, birodarlar, kofirlar farklı farqli bo'lish kerak. Mana hozir butun radiolar janglar boshlayapti, tabliğot qilyaptiki, O'zbekistonlik, Tojikistonlik, O'rta Osiyolik toliblar, mujohidlar kirib Pokiston jangini qilyapti dedi. Allohga hamdlar bo'lsin. Daryoni o tarafida, Rossiya tarafida mana bu millatlar tilga olinayotgan, millatlarni qul qilyapgan, ularni o'ldirayotgan bir vaqtida bugun kofirlar biz muhojirlardan qo'rqayotgan ekan, buning uchun biz Alloh taolaga hamd aytamiz. Va biz bu bilan Allohga shukr qilamizki, mana bu jangda birinchi safdamiz biz. Mana bu jangda biz hozirgacha beg'ayratlik qilmaganmiz va beg'ayratlik qilmaymiz. Inshaalloh yer yuzidagi inqilobni boshlaganmiz. To yer yuzini bir qarich yerida kufr va shirk bor ekan, biz bu jihodimizni davom ettiramiz. Toshkentni fath qilishni bizni to'xtata olmaydi. Moskvani fath qilishlik, Pekinni fath qilishlik bizni inshaalloh bu yo'ldan o'zimizni va zurriyotlarimizni qayt to'xtata olmaydi. Chunki biz Allohga haq berganmiz. Ya Alloh, bizda mana shu bor 5 litr yo 6 litr qonni seni dining uchun beramiz. Seni jannating uchun beramiz. Va biz seni mulkingda kofirlar, mushriklar, munofiqlar hukumat qilishligiga rozi emasmiz va ularga qarshi biz jihad qilamiz. O'zimiz ham, avlodlarimiz ham, nabiralarimizdan ham Allohdan so'raganmizki, Alloh shu yo'lni davom ettirishni nasib etsin. Biz bir zamon va makonga xos mujohidlar emasmiz. Allohga hamd bo'lsin, shahidlarimiz Pokistonda bor. Shahidlarimiz Afg'onistonda bor. Shahidlarimiz Chechenistoni, Dog'istoni, Tojikistoni, Qirg'izistoni, O'zbekistonda bor. Alloh agar nasib qilgan bo'lsa, yer yuzini har yerida sahobalarni singganin, agar jasadlarimiz mayda-mayda bo'lib yo'g'ib ketsa, biz Allohga hamd aytamiz. Chunki bu jonni bizga Alloh bergan. O'zi berganda Allohdan so'raymizki, bizdan buni qabul qilsin. Shuning uchun bizning niyatimiz, himmatimiz juda ham baland bo'lish kerak. Biz olamiy inqilob boshlaganmiz. Biz butun olamda Allohni faqat hokimiyati bo'lishligini istab chiqqanmiz bu yerga. Bizning harakatimiz nomi O'zbekiston islom harakati degan bo'lsa ham, lekin niyati juda ham oliy. Ko'p birodarlar aytadiki, nomini o'zgartirsak, bir olamiy nom bersak. Men aytaman birodarlar, bizni dost dushman shu nom bilan tanigan. biz bir qavmga bo'lsak, agar O'zbekistonga xos bo'lganimizda O'zbekistonga tushimiz kerak edi. Lekin biz hamma joyda shahid beryapmiz. Bu bizning nomimiz emas, bizning amalimizga qarashlik kerak. Bizning nomimizni kofirlar shu nom bilan talaydiki, bular terrorist. Allohga hamd bo'lsin, biz terroristmiz. Abdulla Izom shahid aytgan ekanki, sharq va g'arb bilib qo'ysin, biz irhobiylarmiz. Alloh taolo Qur'onda aytgan, "Turhibuna bihi aduwallahi va aduwakum." va akharina min dunihim. Alloh taolo Qur'onda aytgan, sizlar Allohning dushmanlarini, o'zingizning dushmanlaringizni va Allohning o'ziga ma'lum bo'lgan, boshqa bir sizlarga ma'lum bo'lmagan dushmanlarni qo'rqitasizlar degandi. Kofirlarni qo'rqitishlik bu islomdan bu birodarlar. Buni kofirlar bugun terrorist deydi. Ota-bobolarimizni bosmachi degan edi. bosmachi deydin bizni, terrorist deydimi? Biz Alloh va Rasuli mu'minlarni dushmaniga dushmanmiz. ularni yer yuzida fasod qilishiga, ularni yer yuzida musulmonlarni nomusini o'ynashiga, Qur'oniga bavul qilishiga va payg'ambarni masxara qilishiga biz ko'z yumib turadigan ulik toifa emasmiz. Inshaalloh hammasini o'rnida javobini beramiz inshaalloh. Shuning uchun bizni niyatimiz juda ham oliy birodarlar. Jangimiz faqat Pokiston tugamaydi. Pokistonda tugamaydi birodarlar. Bu katta gapirish emas, bu haqiqat bu. Bu haqiqat. Allohga hamd bo'lsin, buni biz isbotlab kelganmiz. Isbotlab kelganmiz. Allohdan so'raymizki, bizga sadoqatni nasib etsin, ixlosni nasib etsin, istiqomatni nasib etsin. Va bizni yetti pushtimizda Alloh taolo faqat mujohiddan chiqarsin. Jihad bo'lmasa ekan birodarlar, musulmon bir ittiqonichalik arzishi yo'q. Buni hamma ummat ko'rib turibdi. agar biz jihad qilmas ekanmiz, Allohning buyrug'iga itoat qilmas ekanmiz, kofirlar bizni inson hisoblamaydi. Kofirlar bizni inson hisoblamaydi. Chunki izzat faqat jihadda bor, birodarlar. Shuning uchun Rasululloh sallam 54 yoshlarda birinchi jangga chiqdilar. 55 yoshlarda Uhud kunida yuzlardan qonlar oqib, tishlari to'kildi. Badanlardan qancha joydan qon oqqanligidan hatto o'tirib namoz o'qidilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni 3-janglari Xandaq g'azvasi 58 yoshlarga to'g'ri keldi birodarlar. 58 yoshidilar. Makka fathı Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga 61 yoshda nasib qildi. Hunayn jangi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga 61 yoshda nasib qildi. Oxirgi janglari Tabuk g'azvasi 62 yoshlarda nasib qildi. Yoshi keksa kishi edi u kishi. Alhamdulillah biz yoshmiz. Allohga duo qilaylikki, mana bu yoshligimizda Alloh taolo o'zining diniga kuch olsin. Ish olsin, bizlarni Alloh taolo mana bu amalimizni qabul qilsin. Shuning uchun mana bu yo'lda birodarlar, niyatimiz xolis bo'lsin. Riyo va sum'a qilib qo'ymaylik birodarlar. Istiqomatda Alloh taolodan so'raylik. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilardilar. Allohumma inni a'udhu bika an amuta fi sabilika mudbira. Ey Alloh, men sendan o'zingni yo'lingda jihad qilib turib, qochib ketib turib orqaga jangdan qochib turib o'lib qolishidan panoh so'rayman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadislar bordiki, bir kishidan 3 ta gunoh sodir bo'lsa, birinchisi Allohga shirk keltirsa, ikkinchisi ota-onaga oq bo'lsa, uchinchisi jihad maydonidan uzursiz qochib ketadigan bo'lsa, buni birorta amali foyda qilmaydi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tarbiyalarini olgan sahobalar va sahobiyalar Mu'ta g'azvasi taktik olarak Halid ibn Velid çekilip kelgandilar Medine'ye. Bu İslam tarixidagi birinchi chekinishlik edi. Medine'ye kirib kelishgan vaqtida ayollar va yosh bolalar bir necha oydan keyin shuncha shahidlar berib, jarohatlanib kelyapgan otalarini, erlarini, akalarini, ukalarini, o'g'illarini yuziga tuproqlarni sochib kutib olishdi. Ya furror, ya furror. Ey allohni yo'lidan qochganlar deb kutib olishdi. Guldasta bilan kutib olishmadi. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarbiyalari edi. Shuning uchun birodarlar, mana amalimizni Alloh qabul qilsin. Sobit qadamlik nasib etsin. mana bu yo'lni haqqini ado qilaylik, birodarlar. Bu ibodatlar ichida eng afzal ibodat va shahodat darvozasi bu, birodarlar. Jang maydoniga borsa, hurlar yurar ekan mujohidlarni orqasidan. Bu meniki, bu meniki deb turib, talash yurar ekan, bu meniki, meniki deb. Bugun bozor ochilgan tijorat. Tijoratni qilib olaylik. Alloh subhanahu va taolo amallarimizni bu amalimizni qabul qilsin, xolislik nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo dushmanlarimizni o'zi kifoya qilsin. Bizi tayyorgarligimiz ham oz, birodarlar. imkoniyatimiz ham oz, sonimiz ham oz. Agar Alloh biz bilan bo'lmasa, birodarlar biz g'alaba qila olmaymiz. Shuning uchun harakat qilaylik, Allohdan qo'rqaylik, Allohdan taqvo qilaylik, Allohni xafa qilib qo'ymaylik. Umar ibn Xattob o'zlarining lashkarlariga aytardilar: "Ey mujohidlar, sizlar lashkardan qo'rqmanglar, balki gunohlaringizdan qo'rqinglar. Gunoh qilib qo'ymanglarki, mag'lub bo'lasizlar" dedilar. Shuning uchun Allohning yo'lida yurimiz, Bu jihad aytib o'tayapmiz. Allohga eng suyumli amal birodarlar. Mana bu amallarimizni Alloh uchun xolis qilaylik birodarlar. Bir-birimiz haqqimizda duo qilaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytardilarki, Allohumma inna naj'aluka fi nuhurihim va na'udhu bika min shururihim. Va bu yo'lda aytib o'tdik, ikkita narsa bor. Yo shahodat, yo g'ozi bo'lishlik. Shahid bo'lsak, Alloh qabul qilsin, to'g'ri jannatga kiramiz. to'g'ri qabr azobi, qabrdagi savol javoblar, qiyomatning dahshati, hisob kitoblar va bir qancha shahidlarga va'da qilingan narsa bor. Bu hur aynlar, bu 70 ta mushrik bo'lmagan, lekin gunohkor bo'lgan qarindosh shafaat qilishlik, boshiga viqor tojini kiygizishlik, juda ko'p va'dalarni Alloh taolo va'da qilgan. Agar qaysi birimizga oramizda Alloh taolo shahidlik nasib qilgan bo'lsa, Allohdan bizni haqqimizga ham u diyorga yetib olganda duo qilib turinglarki, biz ham orqangizdan yetib olaylik. Va bizdan oldingi o'tgan shahidlarimizga salom yo'llab qo'yinglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xossatan bizdan salom aytinglar. Va aytib qo'yinglarki, biz dayyus emasmiz. Inshaalloh Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dinini himoya qilishlik uchun toqatimiz yetgan narsani baxillik qilmaymiz. Xoh u jonimiz bo'lsin, xoh bizmonimiz bo'lsin. Xoh biz avlodimiz bo'lsin, inshaalloh biz shu yerda qurbon beramiz biz. Biz bunga ahd berganmiz. G'ozi bo'lsak inshaalloh yana ko'rishamiz. Agar shahid bo'lsak, ko'risha olmay qolsak, inshaalloh jannatda uchrashuvgacha inshaalloh. Sizlarni Allohga omonat qilib topshirdim. Sobit qadam bo'linglar, orqanida ummat turibdi. Beg'ayratlik qilib qolmanglar. O'limdan qo'rqmanglar, birodarlar. o'limdan qo'rqmanglar. O'lim bu bizro bilan turgan o'lim. Agar bizda xolislik topiladigan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orzu qilgan o'lim bu. Ey Alloh, men sizdan qayta-qayta shahid bo'lib qayta-qayta tirilishni so'rayman deganlar. Bu payg'ambarlarning sayyidi so'ragan. Shahodatdan qo'rqmaylik, birodarlar. Chunki ya Xolid ihrisil maut tuhib lakal hayat dedilar Abu Bakr Siddiq. Ey Xolid, o'limga haris bo'ling. Allohning yolda qatl bo'lishlikka haris bo'ling. Ochkoz bo'ling. Sizga Alloh u izzat hayotini beradi dedilar. U dunyoda ham aziz bo'lasiz, oxiratda ham. Mana ozchiligimiz ko'rib turibmiz avamiz. Alloh bizge bizga Afg'oniston va izzet shuncha izzat berdi. Buni sababi nima birodarlar? Islom va jihodimiz, boshqa narsa emas. Bizga hozir hamma mana shu yerdagi og'ir qurollarni berib qo'ydi insonlarimiz. O'qdorlarni toshib kelyapti, otib beringlar deyapti. Bizni ustoz deyapti ular. Allohga hamd olsun. Bizni bu aziz qilgan narsa o'zbek bo'lganimiz, qirg'iz bo'lganimiz, tojik bo'lganimiz emas, birodarlar. Biz mu'min bo'lganligimiz uchun, mujohid bo'lganligimiz uchun Alloh Teala bizga shuncha izzat bergan. Mana bu iymon, islomni saqlab kolaylı birodarlar. G'ururlanib qo'ymaylik. Men Tacik idim, men Uzbek idim, men pashtur idim deb g'ururlanmaylik, birodarlar. Bu bu harom amal bu, birodarlar. Men mu'minman, men muhojirman. Mana shu narsa shar'iy ijozat xolos birodarlar. Shuning uchun ham bir-birimizga muhabbatli bo'laylik, bir-birimizga hokisor bo'laylik, kofirlarga shiddatli bo'laylik. Kofirlarga rahim shafqat qilmaylik. Va ustimizdan turgan qo'mondonlardan so'zsiz itoat qilaylik, birodarlar. ochiq gunohga buyurmasa so'zsiz itoat qilaylik. Agar boshi maizchalik keladigan, qop-qora ustingizdan turgan qo'mondonmi, itoatini qilinglar birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana bu qilgan amalimizni Alloh qabul qilsin. Shahidlarimizni qabul qilsin. Bizlarni shahidlarga munosib voris qilsin. Alloh taolo agar tirik bo'lsak faqat islom bilan, izzat bilan yashashni nasib سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان la اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا السلام عليكم Bir gün kelar bahar, ochilar gullar. Bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahar, ochilar gullar. Bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'min va mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.